U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 От чего я Kaže manje zlova moće da. Kaže da ne dođe drugi na vlast. Pa šta ja vam koristi kad ti dođeš, ti ćeš isto rastu i ja. Ti te stvari moraš rastu. Nego manje je od tebe samo, to je manje zlo.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 Jedinom istinskom Bogu i božanstvu koje zaslužuje da mu se ibade čini. I donosimo salavat i selam na njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda, Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, koji nam vjerno dostavili sa vam. A zatim, braćo moja, najispravni govor, najispravni govor je govor našeg stvrtelja Tebara Kevotava. A najbolja uputa, najsigurnija uputa je uputa njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A najopasnije stvar, stvari po vjeru su notarije. Koji vjeru? Islam. Ina dine, da vaj islam, da vaj dina sva vjera islam. Druge nema. Drugi partija i puteva nema. Ne postoji. Ako neko misli da ima, kod hato muhane, kod mi kod tu sad nekri, donesta da vidimo. I najbolja uputa je njegova uputa. Njegova poslanika, sallallahu i sallam, najbolja. Ovo danas čitaju, hatidu čitavu svijetu. Ovaj umot htjeli ili ne govore, kažu da je Allahov govor najispravni govor, jel da? <laughs> Onda kažu da je Muhammedova okuta najbolja okuta, i to kažu, jel da to? Moraju reći, a to što je to sunet, na hudbi. Tako je radio Allahov poslani sve sve. I onda kažu da je svaka novotarija zabluda, a onda kažu da je svaka zabluda vodi u džahennem. Je tako? Tako je. Zatim, odmah kažu, poštovani džemate, i odmah počinju da prave od ovog džemata ili od umeta Muhammed Ali i sara sve stran, pokusne kut puniće za probu svojih fetvi. Da vide da li će moja fetva uspjeti kod ovog džemata, a ja smatram da u Francuskoj ovako bi trebalo, A ja kažem da u Belgiji bolje, ja smatram da kod nas u Bosni treba tako i tako se stavio poziciju da naprave od umeta Muhammeda s.a.v. od narda kome je Allah podario ponosno ga niko nema, oni naprave od njih zbunjene mase koji ne znaju kudu da se okrenu. A za tu zvonjenost oni koji slušaju nisu opravdani. Ko kaže? Kaže jedan od dinastija. A on se zove Omer ibn Hatab radi Allahom. Kaže, svako ko zaluta na svoju štetnu zalutu, sam je kriv za svoju zabudu. Zašto? Zato što je poslanica došla. Sunet je jasan, kur hadi ste bili, reći ovaj moj put. Ja mu je nama, ja pozivam Allahu. A na vesire, imaju više jasne dokaze, ja i svaki onaj koji ne slijedi. Ha? Vrlo jednostavno kada bi hatibi ovo prezentirali ljudima na način kako to traži i naređuje gospodar za koga kažu uvodu hudbe da je njegov govor najispraniji, Allah mi jednog jedinog. Za celo jedan dan jedne hudbe muslimani bi zagrljeli jedan drugu. Zašto? Zato što na ovim riječima Allah spaja srce. Zato što uzvišeni te bareke od Allah neće nikad umrt svojite zabudi. To je jasna stvar ko što ste gledamo vi i ja danas ovdje u Goradu. Je tako? Jasno. I kad kaže uzvišeni da to se neće nikad desiti, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, moj umet se neće nikad ujediniti na zabudi. Kako neko smije da dođe sa fetvom, mimo fetve poslanika sallallahu alaihi sallam, i kaže, ja e, stanem ovo Mohamede. Jes to, ali vidiš kakva su vremena došla. Tebe nema, ti će mrtav. Ha? Kao da tako govori. Ali gospoda, koji je pomogao Musa, ali i selam, Šuaj, ali selam, Sali, ali selam, Mohamed je teba, ali i Je Allah se barek je teba. Onaj koji sve može, onaj koji sve zna. Ali da bi nas Allah spojio zajedno, moramo da pijemo iz iste posude. Moramo da uzmemo i te kačike da bi jeli, tako? A ta posuda se zove Kur'an, a kačike su sunet. Drugčije nema. Drugčije se umet neće nikako ujedini. Jer umet, kad je pukao umet Muhammeda s.a.v. Kada su krenule ove fetve. Fetve u kojima je nama postao težak Kur'an i teška lava knjiga i njegov sunet Pa kad nam je postalo teško, mi smo počeli da tražimo i beznadežno. Muslimani su ugledali superiornost u Americi, u njihovom avionu, S-17, koji je jedan taliban, ne znam se ni podpitati, uzme, osu i složi ga. Vidiš da ne treba biti posebno pametan da se jedan avion oboli. I najnepismeniji narod na Zemljavuku danas, jedan od njih su oni muđanje. U smislu koje je nepisvenosti? <laughs> nemaju, nemaju listove, nemaju kompjutere. Kako to da imaju šerije? A mi iz druge pa strane, puno nam posne mislilota, mudrata, verajte, FTV, pogledajte samo kako su bistri, pametni. Ja, no, mene izaberite, ja ću vas privati, samo izaberite. Ma ima da vas vaga, čim završi glasanje. Ha? A kako ne izađemo iz krize, a gledaj Talibana. On još nosi kapu koja je podarana dok je srstima rastavu. Još ko ono ima ožinci. Odjelira. Ali ima i šerijac. Kako? Zbog čega? Je li uslov bogatstvo? Kako imaju šerijac? Je li uslov da imaju para? Oni nemaju, ba ništa, oni imaju dinara. Je li uslov da imaju magistrale? Autoput, PT, koridor na kome će se obogat pola državnika u Bosni. Ha? Pa svi mi su reči koje narod uopšte ne poznaje šta govori. Secesija, recesija, blencesija, zarnesija, nema šta ne radi. Samo da ga narod ne razumije. Da narod misli vidi kako je on pametan. Tebi će dati glas. A ti ne možeš kisle, to da njemu ne da ne staviš te penjiga u njegov pa sistem. Pa ti ti lažali dokon. A talibani imaju šarje. Ha? Kako to? Da Allah neće da pomogne nas ko doktora u Bosni, magistara, docenta, ha? Darija, uleme, vidi koji su Allah, akvar. Nikako ne idemo da stane? Pa vodi, što nas ne vadite? Zato što su nas doveli u stanje njihove fetle. Zato što su doveli umet u stanje, onda kad su okrenjeli, prvi dio hudbe kažu istinu, drugi dio samo lažu. Kažu, najspravniji govor je Allaho govor. Pa ako je najspravniji, onda to i reci. Od sada, ovo je najspravniji. Ne najspravniji u smislu da ima nešto manje ispravno. A, pa želim ješli, ne, ne, ne, ne. Samo je Allaho govor, istini govor. Tu nema dvojbe i samo na to može izvati. Međutim, kad muslimari misle da je džemat ono što oni misle da je džemat, kaže uzvišeni, slušajte me dobro, u, svo, u svojoj plemenitoj knjizi, kaže فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِ مِنْتَهُمْ kaže teško se فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ od salah, jel da? Musallin ko su? Oni, salah je namaz, a musallin su oni koji klanjaju. Uzvišeni kaže, teško onima koji klanjaju, koji namaz kako treba ne obavljaju. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radi Allah vam. Nemoj mi reći da danas ima neko da je veći alim od njega. Ne mogu više. On kaže, tafsir ovog ajeta, kaže to su oni koji su odgađali namaz. Ne da ga nisu klanjali, nego su odgađali namaz i nemoj vrenja razdježali. Klanjali kasnije. Kad njima govara je pači. Fredu li musallim, teško njima. Teško njima. poslanikovom džemata. Kad ga nema saba, ili ga nema na jedan namaz, kažu, ako je bolestan, onda je umro. Ako nije umro, a nije ni bolestan, onda je monaški. Teško se klanjačima koji namaz svoj ne volje kako treba. Braćo moja, ovo kaže gospodar Arša Veličanstvenu, sura Ma'un, četvrti i peti aje. Teško se ovima, peti, a dvaj na vas, a dvaj na sud koji namaz svoj kad klanjaju ne voljaju kad treba. A ti kažeš, A dalje uzvišeni kaže, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا صلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون يلقون غيا يلقون غيا kaže uzvišeni a njih smijeniše ko? zli potomci slušajte dobro koji namaz napustiše to je tvoritu i krenut za svojim šubuhatima. Na ovi, I ovdje se na ove misli na one koji su odgađali namaz. Znači. Allah se bare kevo ta'ala naziva u svojoj knjizi za koju kažu hatini da je najstavni govor da su to šta zli potomci. Zamisli da ima džemat, u kom su ti žemati u tom džematu sve zli potomci. Odgađaju namaz. Klanjaju sa ti vaka, pa se a ne zgađaju namaz. I to si džemat. To je džemat zlih potrebaka. To kaže gospodar Aršanovi Čanskonu. Onaj za koga ti Hatibu kažeš na uvodu, da njegov govor neće zrani. Oni koji odgađaju, ti ima džemat zlih potomaka, koji je nazvan tako Allah. A možete zamisliti kakav je džemat, džemat u kome niko ne gleda. Šta će sa njima biti? Sa vejnu lil musalim, teško onima koji nama kako treba ne obavljaju. Šta kako treba? Onako kako sam ja na redu, kaže Mišin Tebaka, dala. Namaz u njegovom vremenu. I po sunetu poslanika te mala veselen. I ti, kad imaš takvu pojavu, imaš džema drugih potomaka. A šta misliš kakav ti je džema ljudi koji ne planja nikad? Samo dođu peka na džumu. Ili da bajam. Moja kaže, i moj dedo kaže, u mene nara svaki bajam napravi baklavu. Imaš zeleni tepiju i zamotala Kur'an i kaže nemoj da bi ga pipnuo. Zamota ga u i sači s obe strane. Šeitan, nemoj da bi ga otvorio s čar. Nemoj da bi ikad pogledao. A zamislite, kakva je iskrenost koji ljudi, kaže Resul sallallahu alaihi sallam, u Adisu. Prvo zato će čovjek biti pitan na sunjem danu je salat. Šta? Namaz. Prvo će što biti pitan? Pa ako bude ispravno, bit će i ostalo. Iskreno i ispravno, jedno bez drugog će biti. Bačeno. Šta je dokaz? Kaže, evo Hureyre, radi Allah, on prenosi hadis poslalika sallalicele koji je vredostajan, bilježi na muslim i Buharija, hadis će mu tako kuda mi. Ili je Hasan Halaten. Mislim da ti mi si bilježi ovaj hadis. Trojci kojima će biti naložena monačka vatra, džehremska. To su ljudi koji su imali djela. To su ljudi prvi je šehi. Otvorite, braćo, dobro uši. Ljudi s kojima će biti zabaljena džehremska, to je potpaljena, ona postoji. Nego, ono u smislu, kad vas izbukao drvo u spore, pa sama još nekman da. Vi će povučeni politima svojim šehi, ali i čovjek koji je dijelio na lavom putu. Ima li djela, je tako? Mi smo i vidjeli. Takvir, Allah akbar, ode u džihad. Mi kažemo šehid. Ona je dijelio, mašala, vidi što on dijeli. Blago njemu. Napravio džamiju, kuća, muđa, netu. I ona je alika, vidi ga što je učen, bogobojazan. A on se sam zguri ovako. To radi sufije, pritežno, on se zguri, da ti misliš da on. Strah od Allah, da natjeno se on stagne. A on više ni nas u njem danu reći će radi koga ti poginu, kaže radi tebe Allah, kaže Allah, lažeš. Lažeš mi si radi mene. Ha? Jer se nas u danu vagaju i riječi i djela. U stvari nije ti djela. Pa on će hrne vide. Ide Amin, za koga si ti djelja din? Kaže da kažu ljudi, ne da kažu ljudi, radi tebe gospodaru. Lažeš, kaže, ti si učio kura, da ljudi kažu, kako si ti učen? Džehennem. Ti djeljo, jesu gospodar za tebe, lažeš, lažu u Allahu, lažu i danu. Pravi munafici, lažu Allahu na sudnjem danu da su i nije ti ispravni. Pitam sebe i vas, kakav je nijet kod čovjeka koji ne hvala nikako? Pitam sebe i vas, kakav je nijet kod čovjeka? Radi koga on neće da hvala ako mu iskren nijet? Radi koga nećeš da hvala što? Kaže ga ona više nije, a ama čovječe, ova trojica imaju dijela. Dijela imaju, idu u džahadem. Jer zbog čega? Zato što je teže nijetit kako treba s vašem uradit. Radit ćeš 10 godina, ali nijet je puno teže napraviti. A ti iskren u nijetu neće se klanjaš. I kažeš ja sam musliman. Što tam ne dođe? Iskren u nijetu I ovaj ga brani, kaže, sad ti znaš što je u njegovom srcu. Čovječ, ti normalan? Znaš ti šta govoriš? Hoćeš da kažeš da je on iskren? Nikada nema u džematu, nema ga u džami, ne donosi. I ovaj hoće mu kaže, ti si moj džematlija, platio, jes? Odličan. Ti si moj. I kažeš, i motivišeš ga da je on iskren. Zli poslovci koji kasne na nama. Allah je nazivao, prevedu li mu sa njim, teško Boga što odgađate namaz za njegovog vremena. A što je s onima koji nikako ne nije? Kaže poslali se do sebe, ugovor izbiže nas i nije namaz. Koga ostavi? On je kjafir. Nevjernik. Hoćeš mi vidjeti da si ti kreni od poslalike to sebe, a on pored iskrenosti mu ovo A ti ne klanjaš nikako. I kaže šta ti znaš u mom srcu? Ne znam ja na uzvišeni te barake tala. Mi ne rovimo postati, ne smijemo, se zabranjeno. Kaže poslani sallallahu alaihi sallam, u čeref ima jedan organ, koji ako je zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Sad ćemo mi tvoje srce staviti na renge, brzo. Sad ćeš vidjeti da lažeš. Poslani sallallahu ti kaže, ako ti je zdrav, a to je kaže srce, je tako? Tako, tako, srce. Ako on zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Šta ovdje poslani sallallahu alaihi govori? Ti kaže da ti iskreni. Aj ja na sala, ajmo toalet. Ej, mene zove direktor. Ne možeš ti mene? A rekao si da ti iskren. A poslanik sa sredom kaže, ako ti je iskreno to što u tebi što kaže da je iskreno, ono ti mora narediti ostalim dijeloma, plivu i ruci, prstima, glavi, čelu, obrazu, srcu, nogama. Mora narediti šta je, ja, kada Jer ja sam iskren, ja sam komodan. Lažiš lažiš, ovakvih je danas mnogo. Ne mnogo. Ova. Gori su oni što ih brali. Šta ih brali? Oni ih hvataju za ruku i vode u džehennem. O tome se radi. Hvataju ih za ruku i vode, hajte sa nama u džehennem. Svojim petvama, svojim lažima i izmišljotnjama. Jer zašto? Ako kaže džematu, džemate, nemojte meni niko da dolazi više, ne dovolite mi da mu klanjam ženazu koga nisam vidio ovde, na stavahu, na kone, na jaci, ne dovodi ga meni. Odmah će se procenat financijski priliva u njegov džema sačiš na 90%. Odošli pare. Pa bolje da ode vi med pare. Ja ću vama lagat srpama, tako može. Jer ako ode gdje hoću pa platu dobiti, ako ode 7,5-8 stoja, kusam sam prispio, ko će me hraniti? Umrit će mi žena i djeta od glavi. Vjeriš ti volan Allah. Čiju ti to jabuku danas jedi? Ko ti je dao oran da kažvaćiš, a? Čiju vodu piješ? Ko ti je dao banane? Čije su ovce? Tvoje? Nije su one tvoje. One su Allahove. One su Allahove. I treba da budeš zadovoljan šta god da se desi. Jednom je se Allahom u robu desilo, imao je četstvo bikova dolazi mu familija, sin, babo, ja ne bi, šta je se desilo? Reci sine, otišlo često, ukrao nam neko bikove. Čuvari, došli robovi, kaže on njima, slobodi ste Oni gledaju njima, ti lud, često bikova ti ukrao nam, mi smo ti čuvali, kaže on, slobodi ste Jer kaže, Allah je zadovoljan, ja hoću da Allah bude zadovoljan sa mnom. Oslo često bikova nekidu, Pa kaže, hoću da povećam Allahovo zadovoljstvo. Idi ste slobodni. Hajde. Ha? Gledaj ljudina. Vidi ove istenosti. I ti danas. I to je činjen, da to je naše stvarno stanje. Da se ume cijepa i djeli upravo radi fetvi. Da tako? Radi fetvi! Izmišljeni fetvi! Partija prava ovog puta, ovdje kod vas u gora, gdje ovdje? Mjeci upravio, pravo. Hajde vidit ćemo, provajte da vidim. Dok da ćeš upraviti. I stavljaš tu da ti je ti Allahovo zadovoljstvo. Allahovo zadovoljstvo tebi ti kroz ljudske zapravi. Ti ti normalno. Šta je tebi govor? Allahovo zadovoljstvo. Ti hoćeš da se približiš s Allahom sa latom i uzdatom. Preko njega da Allah da dođeš. A kažeš da zadikel kitabu da rebe fi, ova knjiga ju nema sumnje. Nema u koju, u Kur'an. Ti si kompletan želijan bacio iza leđa čoveče. I smatraš, a čovjek ne radi ništa osim iz ubeđenja, to zapam, to je dobro. Iz ubeđenja to stvarno misli da je to najbolje. Dobro. Evo imamo braće koja ne radi, Marta i ne radi. Kamar ne radi. I svi se slažemo da je taj parlament da sti zakonodavci da su ta ljudi tako da je tako jela, to nema dvojbe. I kažu zlo. Od čega je manje zlo? Kaže manje zlo, ali od čega? Kaže da ne dođe drugi na vlast. Pa šta ja vam koristi kad ti dođeš, ti će čisto rasku i on. Iste stvari moraš rasku. Nego manje zlo je od tebe samo, to je manje zlo. Dobro si rekao. Manje zlo je ti si najveće, ti si veće zlo, ovdje u šta ti pozivaš. Ti si veće zlo ti hoćeš da budeš tamo. I da, da momcima koji ne rade, hajmo im vidat sredstva da kradu. Ha? Manje je zlo. Neka kradu. Nema, nigdje ne radi, žena mu ne radi, djete, bolestno, mora na operaciju, ovo, ono. Kradu. Ne može! Pa kako ne može sad? Ovo može, a ovo ne može. Kako? Još je ovo opravdanije, nema, brat, šta da jede? Hoće djete da leći, nema para. Ljudi, Mislim, nije ide, ne smiješ. A boljima, hajde nek ide, šta mazne, neko krade. Ne, ne možete, zabranjeno. Jer daj mi, ja kako najme, i čini zinal sa njom, ne možeš. Pa moći, meni nije, da se rodi muđari. Rađamo, da ona rađa u lemenu, ja vidim što je to zinal. Prema nijetu. Kako sad ne može prema nijetu? Prema nijetu da kradem, jer ja sam vladan, daru kufr, nema šerijata, nema islama, šta da radim? To su lažne priče za malo djeca. Ona je, braćo moja, ko spozna put poslanika sallallahu alaihi sallam, ko zavoli Allaha te barake ve ta'ala, kome je jasno šta je put treba, ma kad bi sad svi počeo, ti ne mogu. Svi neki ljudi, šta ima veze? Šta će ti oni koristiti na kaboru? Pardon, u kaboru, da neko pogrešno shvatio na kaboru. Šta će ti oni koristiti tu kaburu? Ti nećeš biti pitan za mesec Ebu Hanife u kaburu. Nećeš biti pitan za Šeju Slama Ibn Temir. Nećeš biti pitan za Nusrata Imamovića. Nećeš biti pitan za imama Malika. Zagreda im Havala, niko te to neće pitan. Melek je dobio naredbe, on mora tako uraditi. Bićeš pitan za knjigu koji je poslani, kako se zove, šta si uradio sa njom. Koja ti je vjera, Pa ako to sve odgovoriš, ješ u kaboru blago tebi. Allah vakar. Evo te, odmah ti te otvorim se na Allah, jel da ti ti ugodaš. I kad će, dođe sudni dan da ja omrzim. Ono Evo me, jesu prvi ispit, jesu dva kijameta za, za mogmina, smrt i sudni dan. To su dva kijameta za nas. Tako si pula. Dva kijameta. I ulazimo, ulaziš u kaboru. Dobro se zapitaj, Od ovog su, od na ovih šeitan mnogi zavljeli. Jer misli, izađe na prezbor i skupi ima ih deset hiljada. Evo nas malaš. Šta je koštalo deset hiljada njima u srbe? Što je bilo deset hiljada jedna mjesta. Šta su imali od toga? Eto, bilo je deset hiljada. Šta su, sve ih pobili. Šta su imali od toga? Ništa. Sad velja kulame trećemo u obavzama. A svaki od nas, tvoj pravac, tvoje ubjeđenje, I ono što si naučio ovdje na dinalku, nosiš sam u kabor. Isto ko kofere. Sam vidiš i otvaraš. Kad uđeš u kabor završeno, može tebi na kabor doći sve što ima vođa na svijetu. I da ti uzmu sve što ima para. To je svojima i nešto ništa. Mogu ti učiti da, no, da nikako se ne odvajaju. Pa neki poslije kad su oni sad, jel sad može MP3, malo da napravim kuću. I za kabora i kuću kući i dužu. Ha? Ako je istina što govorite. Sad pusti mp 24 sata, samo Kur'an uči. Ona je naš unutra. A on se kaže, a Allah, samo zna zbog čega više. Ako se nije čemu odmokreće. Ako je ogovarao, on se kaže, a Allah, kako li, uči mu koliko hoćeš. Koliko hoćeš mu uči. Ko kaže? Ostanik se od strane. Kad je prošao pored dva kabora, kaže, ova dvojica se kažnjavaju, ne zbog čeg, nečeg velikog, osim zbog ogovaranja, neće moja mokreće ogovaranja, neće grije, tako? Ovo najpopšeg velkog, poslanik sa srem, hoće da kaže. Oni su smatrali da to nije velko. Jer rođe moje, oni se kažnjavaju. Oni su mislili da to nije velka. Vidiš da je velko kažnjavaju, su upravo razdobili. Pa ti njemu uči. Radi nečuvane ogovaraju od mokraće. A šta kad uđeš bez namaza u kabur? Kućeš bez namaza u kabur, bola. Kućeš bez namaza na to ni da. Šta ćeš reći, Allah, će to biti prvo pitanje? Pa ne! Namaz! Jesi li ti meni roba ili nisi? Ti ćeš reći, jesam Allah, ti znaš moj nijeta, sam bio iskren. Hoćeš da lažiš Allah? Hoćeš da lažeš gospodara na nebjeta? Pa on zna, braće, on zna o nama. Zapisan lažim, ima sve o nama. Sad se uzvišeni zna. Sve o zapisanu. I od nas uzvišeni gospodar, kome robujemo svaki dan, znajte dobro kad paneš na seždu. I zamislite, znaš da on zna gdje se završio je kraj. Allah zna gdje sam ja, sam u dženetu u džehennemu. Braćo moja, Allah zna sam ja u dženetu u džehennemu. Ja ne znam, ne znate ni vi, ne znam niko. Samo Allah zna gdje smo došli. I iz milosti svoje, ono jeste nak, ila rahim zin lal mi, poslao poslanika da mi sebi zarađujemo. Dženet, koga odbije, ne bu džehennem. je jednostavno. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kad svi pozivaju sebi, kad svi pozivaju svom pravcu, ne može biti da to nije rešeno šerijatom. Kud šta i kako pozivati? Kaže Allah, te barake u dala, فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إنما لا يهدي القوم الظالمين وشاك بدور كاجي الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم كاجي فضناي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم كاجي znaj Muhammede ako ti se ne odazovu ko kaže ovo onaj što smo rekli na početku njegov govor je najistiniti govor najispravniji, kaže uzvišeni, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَأْنَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ Kaže, pa znaj, uzvišeni prilog značina, Muhammede, ako ti se ne odazovu, to me sunnet, je tako? Ako ti se ne odazovu, ono u što i poziva sunnet Muhammeda sallallahu alaihi sallam, kaže, uzvišeni, pa menu danu, nima nitaba hvala bi gaj hude min Allah. Kaže, onda znaj, da se oni povode jedino za svojim strastima. I da ne kaže niko gore da luta dolom po svojim strastima. Ako se ga da doveš, pozivu poslanika sa lalavu eskeren, a pozna je put, jasan ti je put i dolazi pozi do tebe, kogod neće da se odazove, pozivu sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, on slijedi svoju strast. Ko kaže? Kaže Allah te barek od Kaže onaj koji zna šta je u tvojom srcu. I njega ne možeš lagati. I ti pragaj strast nijetom. Ja, ja mislim da je to ovako najbolji. Ovaj put je najbolji. Ne, ne, ne. Uzvišeni kaže. Prilem je se divo kefanem. Znaj ako ti se ne obrazovu Muhammeda sallallahu sallam. Ako se ne obrazovu tvojme pozivu. Pozivu, evo da. Poziva se. Poziv ide. Popi Muhammeda sallallahu sallam. Bereke tebe dave došao i ovdje dolazi. Ide. U čitavoj zemaškoj kugli. Znaj kad uzvišeni, ako se ne odazovu tvojome pozivu Mohamede. I onda uzvišeni kaže, zbog čega se ne nazivaju? Kaže, oni samo stine svoje strah. Ne volite. I onda uzvišeni kaže dalje. On, a onda mi meni tada hvala bi veli hudem min Allah. Kaže, a zar je iko gore za luto od onog koji stine svoje strasti? Ima li iko gore? Gledajte šta kaže uzvišeni u obliku čuđenja govori ljudima koji odbijaju poziv poslanika sa Allahu i sa njegovom sunet. Kaže, zar iko gori za utu? Pa znaj, kaže Mohamede, ako ti se ne odazovu. Ono Klanjaj, kaže, poslije sve klanjate kako vidite mene da ja klanjam. Postite kako ja postim. Vodite džihad kako ja volim džihad. Hranjajte noći i namaz. Želite se, udajte, onako kako ste vam dostavili ovi sanu. Koju? Blagodat prema ono potpunjena, usavušena vjera na islam, Tako radite. To vam je naređeno, ne da birate, hoćete u ovom vremenu i prostoru nećete. Moramo, braćo. To je naredba, ono nema igre. U protivnom kad odijemo, uzvišeni kaže da smo sredbenici strasti. Ja zato ne volim razati riječ, novo kaže, ne, sredbenici strasti, to je puno ljepši. Sredbenik strasti, hela, tebi ne odgovara sunet, pa tražiš nešto da zamijeniš. Alternativu za sunet, nema to za ne plinu. Uzbilo sad. A nemoj lagati i nemoj blasirati. Jala Allah mi kaže Inna Allah la jezil qavme zalimin. Inna Allah la jezil qavme zalimin. Kaže Allah neće učiniti, to je ukazati napravi put narodu koji sam sebi ne pravi učiniti. Inna Allah la jezdi od hudaja tako uputa. Inna Allah la jezdi qavme zalimin. Allah neće napravi put u put narod koji koji sam sebi ne pravi učiniti. Koju? Kad se pozoveš poslaniku i sunetu, ti odbijaš i sjedi svoj strah. Nećeš upute. I nećeš da ono biti upućen. Ko kaže? Kaže Allah, ne valko Tu nema bježanja. Zatim kaže dalje. Kul etivu lajla tivu rasul, fe inta vallahu, fe inta ma lehi, ma humilam alaikum, ma humilcum, fe in putihu tehtelu. Ma ala rasuli ila belakur mubim. Kaže Allah, se valko tala, to je značenja pokoravajte se ti u lajra, ti u rasul, pokoravajte se Allahu njegovu poslaniku, kaže, ako ne sjedujete, ako ne da se pokorite, kome? Onom pozivu koji je došao. On je, kaže, dužan da radi ono što njim nadrije. Ko? Poslanica crne, mora. A i vi se, kaže, dužni da radite, morate ono što vama naređuje. Kaže, pa ako mu budete poslušni, vidi ovo sad, bit ćete napravo Kaže Allah se barek dala, ako budete poslušni mome poslaniku, bit ćete na pravom putu. Sve što nije radio poslanik, ali i sada tu vesela. A ti radiš je neposlušnost kome? Allah te barek Sve što radiš je radio poslanik, sve poslušnosti to kome? Allah te barek dala. Sve što budeš radio, a nije u skladu sa sunnetom, bit će ti bačeno, ostaćeš bez upute. U onolikoj mjeri koliko si skrenuo. Upravo tako. Drug će nikako. Samo nas ovo može ujediniti. Da krenemo da se ujedinimo bez para, bez ovata, bez neba, bez groža, bez materijalne koristi, bez ovo, ne, ne, ne. Da krenemo da se ujedinimo kad, <clears throat> kada naši taze, taze putevi budu išli prema Allahu te barek u ta'ala. Učinu sa našim. Kada naši putevi krenu prema Allahu te barek u A tvoje pomaganje onoga koji sledi svoju strast, zasigurno će te dovesti u poziciju da ćeš ga zavoliti. Da ćeš misliti da je istina na njegovoj strani ili ovo ljudi, ono, to je zasigurno. Nego rođe moj, kad se pojavi, sune bi obaveza da pomogniš. A ako bude slijedio svoj strast, a nema ga ako ne bude slijedio svoj strast, da ne znam da to radi, da je pogrešno, da postoji takav. Osjeća dobro, zna jer islam je čista fitra. Islam se ne da prne. Čim ga uprljaš se osjeti i postaneš tegovan, čim postaneš tegovan nešto nije vrijedno. Čist se. I danas mnogi, to je bilo vrijeme poslanika Salovi Sarana, su odmanuti, malo nas je, kako ćemo, šta ćemo, kud ćemo u vrijeme poslanika Salovi Sarana ovakve riječi, kada ljudi izgovarali, ono su smatrali vlasti. Šta vam je? Čovjek može da zapali nekakvu krizu, tako, ima su malo da pane, ima pa ovo, pa ovo. Ali da na račun te, to pada krize, ti rješiš, misliš da ćeš rješiti problem svoje vjere i sebe, ako ostaviš, uzmeš pogrešnu opciju, samo će tebe kosti. Ti Allah ne možeš ništa. Ne možeš mu ništa su hvala. Allah će, <clears throat> je tako? Pa kad neće postanati džume, vraća u Zemun kod Beograda. Upo, strpije, napravili mešit, nimaju džume. Upo, Zemun, Neće Muhammed, hoće Goran, hoće Dragan. Pa dođe Zoran i kaže meni, ja sam, kak si, kaj ja sam Zoran? Pa je Zoran, šta ti? Muslima, sam ti ga i ta, glavno je za uvjer. Iz prljave šitre kufra, on privata iz odma. Što koje ga uputio, ona se vaši tamo. I on odmah kaže, da to radio po sami, kaže nije, neću ja. Ja sam bio, ja sam bio jednoj takvoj opciji. Kad dođem popu kod oltara, pope kako? Kad je pop tako? Nikakav problem, pope idemo. Iđu u nas popova koji su. Kamar ima. Ovako radi kad sam ti ja rekao, slušaj me, djete, ne znaš ti. Nemoj čitati da ti pogreši ti ga čitati. Taj je Kur'an je prelo, pa koliko prelo ga biti kod? To su pogreši ga koji čitate. Mene mora slušat. Evo tebi samo je Mihal, unutra imaš adres, temu, o akidi, kako akidam. Još sami kažu, mi smo šarije. Nismo maturidi, kak ti Nije što da je Muhammed sa sve bio mršari, aj ko smi, aj da ga složimo ono. Nije što je da Muhammed sa sve bio mršari, vidi je, znači je strašći. Nije što da je Muhammed sa sve bio mršari, je lao poslani, bio Hanefija, da ti glavu razi vodno. Ha? Nije što da je bio sebenik Muhammed jedna od leva, ali ne znam, ha? Ne smiješ dođe moj. Ili da je bio tradicionalist, da je se pozivao na vjeru svojih djedova, Da je on patio kako se nadio i njegov djedoj pa jeli. Nema tu da ću igri. Ovo je islam. Ne daj ga šta god da dođe. Ne daj din. Zašto? Zato što kaže šir Ruslan idem tenje rahna hula. Kada Allah hoće da pokaže istinu. Da uzdigne svoj vjer. On kaže svojim većinu slučajima, malobrojnim robovima, da ne jake protivnike. Da svi udari na njih. Kažu da Allah ne zbog To je tako. A ti se slavi 600 godina tradicijom, a mi 1430. Toliko. Naša stava tradicija. To tako je počeo prvi poziv, vjetra, mi smo rakli, kada mi hvala. Otad mi da Ono što je izvalo nas da ne budemo divljaci, da ne budemo sredljivici svog djeda, svog djeda Munira, jel da? Ej, kako on bio u dobrim odnosima sa Perom, da ti samo znaš. On je redovno, on nije bio radio puno, malo, dva, reta, samo vašam sjedne, vašam sjedne. Jel Pa su napravili tako ahmeraka u večeri danu. Pa znamo po Hadisu da šetan kad hoće da zamerači, da iće more. Pa sjedi pod gruđem, fanzila kaže, nas se služila. Pa Boče glupi, diže ruke. Još fanzila, donesi nam još po jednu. Pjesme se pjevale. Ne bi fanzile ni djeda najka 92. Nigdje nije Hansen sad. Eto ti tvoj pere, komšir. Ha? Pa kad su došli neki da im pomognu malo sa većim bradama, pa ste dobro došli. Čim je prošla opasnost, napolje izbostne, sad ćete nam djela. Vi napravite nam nered ove. Sad, je, sad se ne puta, sad je dobro. Pravi mu napišti narod. Pravi pratati mu napišti. Sad je prošla opasnost, sve trgovatelj. Kad je došlo neko su uvijek, nemoj da za ne di radi. Daj da se vidi, se priča o njima. Jedinica, tako, tako, sad su dobri. Čim prođe opasnost, uzviše dio, ti svi kaže čip prođe, kad <clears throat> krenja pasu, kolutaju očima i šlimpe. Kaže, sam se pravi, da su s vama pravite. Čip prođe, eto im. Udajemo sa štrim vam sve im tako radi. Tako radi. Ah, ne radi kao ga će To radi da, da. I niko im sa ti govešina neće da kaže, ama ljudi, kuće za zavada. Kome robuješ ti, volam? Kome si robovo danas u jedan? Ej, ja moram. Ja moram ureke praviti. Kome si robovo za ikindiju? A žena mi rekla, mora zrba i cijepat. Kome robuješ? Nisam ti Allahov rob. Ja sam, lažiš. Lažiš, nema to džemat. I zamislite, braćo moja, da danas ima džemat ljudi koji ne klanje. Samo plati šalinu i kaže, Meho Menić preselio na Ahiret 99. godine, ali on bio visoka partijska ličnost, I na dženazima je došlo 25 hođa, možete kaže misli. Kako onda žene počne da uskaha, to su ozirom gleda, mašala je dobro dženazi. A dženazu prati 90% ljudi, kad ima kaže, tam se postupajte pa na dženazu, on se okrene 16 ljudi, jedan jedan stari 86, godin se još njih bar. A oni svi po strani sve gledaju vas. Došli da isprati mrtvo. Posljednji ispraćaj. Allah mi sve sami šeitan. Allah mi sve stavim šeitani. Došli šeitani da isprate, ka, oni to radiju, trpa ga, već nas briga, mi ćemo mu klanjati, mi ti imamo abdesta, srpjano, mahmurno, trpa ga, a hođa kaže, mašala lijepe ženaze, treba prvo tebe srpu nekako. Prvo tebe treba srpa do. I to dopola pola ured, nego došlo sebe. Vrati ljude nazad, gdje ti se ženaze bolam? Kome ti došlo na ženaze? Kome si došao na dženazu? Pa ti nisi došao na dženazu. Ovo je titina, titin obred, ako je titala redi da se radi. Samo fali još muzika. To je stanje umeta. To su uradile ko? Pet učenjaka. Pa kaže mi učenjaka, ne mislim učenjaka, jel? Razumijem? To su uradile fetve. Jer fetva je glavni problem. Fetva je, znači, moja glavni problem. Izađe čovjek sa glavom, nateklom, od ćevapa, od kavijara, stavio mu na sebe odavno umotu crna srst, on je bijeli, on dobar za zavoje. Kamo sveći da su htjeli urati sa nama, i nam valja mi okolo što se možda i staje ljudi poginuo pre sve Allah, ne vrlo da nam otak nemam zavoja, odi ođa daj tu, kamar, dobro došlo. A? Neće. Oni neće da govori ljudima istinu. Vallahi, braćo, kažem vam, ne kažem da su svi ti. A kako možeš mu da pomaga džemat, koga ne da su naslijedili zli potomci, koji izgađaju namaz, neko koji ne faje nikako. To su džemate koje 99 ljudi ne faja nikako. I ti pomažeš ta džema. I ti pomažeš to kad ti iba. Ti pomažeš čovjeka koji prodaje šta robijati i se mene kvaliva. Allahu, ajte prodaje za pare. Halo, ej, ej čovječe, pomažeš čovjeka koji dobije 100, 500, 600, 700 eura za hatmu. Pro, prodaje ono zašto su ashabi glave izgubili. Glave izgubili. Kada im se kaže kuda ajet, inna Allah i hribu ledine i qatilune fi se bili i sasvim, ka ena umunjal me rasul, sallahu oni ode, koji se bore na njenom putu kao da se bude čusti, oni glave gubili. A ovi kažu ovaj ajet, da kažu, eh, Mehmet je dao 500 eura za 700 džavu. On se, on kaže, on je odani koji se bore na lavom putu. Ne kažem da to nije borba. A niko ne spominje osnovnu borbu. Kaže po svem sredstvenim, džihad je vrhunak islama. Ponovo nam, i ponovo, i ponovo kažem, i ponovo nam se dešaju iste stvari. Dešavaju. Iste stvari. I oni koji treba da pozivaju da bude ovaj narod, da dolazi narod sebi, oni pomažu i stali obrano oni koji su isti ovaj narod 92. godine, tako su četiri. U smislu, Samo nara se nije čulo hajjal al džihad. Ja ne znam ima sebe da se čulo. Da je hođa. I onda mogu snage i radosti stavio, evo sam 24 snage u premimera i uzao mikrofon. Hajjal al džihad! Pa da vidiš kad ona ustane u ljudi, koga će pozvati? Znao je hođa da nema koga zove. Jer je znao šta? Znao je da nije odgojio za to. Znao je da ima ljudi koji nemaju mara u sebi ništa. Ginu za druži, ti to mi kod njegu. Na tako? Izgovara, ginu za narod, narod koji je izgovarao šehadet, ti ti, druže, ti to mi se kunemo, slušajte dobro, da se tvoga puta ne skrenemo. Jer vi čujete šta su mi govorili? Allah molim da nam opusti. Druže, ti to mi se kunemo, da se tvoga puta ne skrenemo. He! Tagut, broj jedan, slažu neki danas da je oni ilu džene. Tražio, kaže, kunam kad je umiro. Kako će tražiti kad su ga ići dopala? kakav se rodio, toliko je imru. Čitalo da iće, ni nogu ni ruku, ništa, rab ga, obuzio čitalo. Vi ko ubijete me. Eto šta smo mi govorili. Taj šehadet, jedino smo mi vjerovali u to bratstvo jedinstvo. Zato su napravili od nas trenerom toga bratstvo jedinstvo, masu koja nije sposobna ni nešta. Jedino smo mi vjerovali da smo Hrvati, Srbi šta? Braća. Jedino smo mi vjerovali da su nam Srbi i Hrvati braća. Jel' tako? Jer smo mi jedini čekali neće što nama desiti. Ne može u Bosni. Ona je multijetnička zemlja. Evo danas, umjesto ne dajemo glasa djecu kao e, djecu oka svoga, gdje danas govorimo, sužimo. Sužimo. Jedinisto vjera, među religijski dijalog. Šta? Ne mogu ništa razgovarati. Nemo mi uopšte pravi sastanak. Vi primite islam ili božnja. Ko kaže? Kaže Allah, poslali sve sve. Primite islam i ste spašeni. Kakav dijalog razgovor, ti normalno. Primite islam i šalje on svoje zaslanike, idi kaže da je tim. Dolazi sahabija i kaže, šalje ga lava poslanik. I ulazi asab, šta ga briga što se ulaze, jedna zlata keramika, on ulazi s koljeni pravo tamo. Znate kako, opisa kako ulazi asab. Kažu, on je sjedio na konju asab, ima je kupce dugo. I on je ušao, kad, su, kad je ušao u dvorce, od Brzinskog kraja, šalje ga kupovi sa crvenim, alo, I on uzo, kaže storčar, da je uzo ono kopje, uzmo ono jaske njove nabio i vam, na tere samo baci ga, i skroz ono doranu ide, s konjem, i nabija, vidi ne dne. I kaže, šalje na lavo, sve se sve, kaže njemu, šta je kaj pustinjače? Ja sam, ja sam ja pustinjak, šalje na lavo, postali, ja sam dobio narebo, emr, šalje me, u stvari šalje me gospodar nebesa i zemlje, da ti kaže, da ti je rekao Muhammed sallam, da primi te islam, ti tvoj narod, ako nešte primi, dolazi u ili dajte džidiju. Pustinja, on ga naziva pustinjakom, pa ovo ovaj se ne boji. On veri, ja ide, ja sam u misiji, pa ne mora mi doći vreti ako uđu, šta ima veze. Mene šta je poslani i to nema igre i naš šalje poslani. Naš šalje, braću, man, njega ne voli mrtav, šalje na, I naređuje nam njegov sume da pozivamo ljudi. Moramo. I da ga slijedimo, moramo. Makar sa, pa, u drinu, u drinu. Šta ima veze? vidi sahabi, prvo ulazi, ne boji se nikom, osim Allaha. I ona kaže, ne interesuje me. I ovaj vidi da ovaj govori istinu, zašto? Pa vidi da, zašto vidi? Pa on ušao, sad došao da izgubi glavu, svejedno mu je Sve jedno. Kaže, kad si ti mogu ući ovako, ovaj govori istinu, bila. Ova ljudi, ovaj pustnjak, ostane predić i kraj zabrinu se domo. Kaže, puste na neke dje. Kaže, možda da vidiš, Mohana, malo razmišljivo. Nije mi rekao da ti kažem da razmišljam. Gotovo. Hoćeš li ne? Ja nemam puno, on je meni tako naredio. Jer danas sve ću, šta je tako, šta, iti malo mudrovo, stani. Ne ide tako, idemo mi to. Iz A to ćemo kongres, parlamentarnu proceduru, pa da mi to isfiniramo s njima, nemoj tako. Ja mi nas nema puno, samo 300. Kukaj, Allah mi daje nam ova islam. I Kur'an daje nam takav ponos da nismo ni svjesni. Valahe, braće, nismo ni svjesni. A gledajte ovo. Savjet meni vama. Uzmi prihvati Kur'an i sunet. Sam. Sam prihvati i uzmi. Kažem, ne daj Boža 110, ako se desi. Sam. Tebi će islam ispadak. Nek oni misli da su djema. Slobodno. Dan sudnji će doći, zikiraj. Ali ponesi svoj vjer sa Ne daj je nikom. Najbliži jaka, arba, prijatelj, hoće ti uzmem djecu mu. Neću s tobom raditi. Ne trebam. I meni je cilj jasno. Ja hoću Allahom njegovom poslicu od srne. Ja hoću džene da uđem. Nemoj da ne vodiš u džene. Jer poslani se sve kaže, nećete umjeti dinu sam zapravo nikad. Nikad se neće ih dinu. Ovo kraće često treba ponavljati. Jer očito da nekad izmakne. Neće, jer bi da zabluda, braćo, jes. Sve što je dene zabluda. Kako ćemo se da na tome ujedin? Nikako. Zato i puta. I pokriće. Pokriće, vallahi će pokriće. Osim ono što Allah čuva kao svoje. A šta je njegovo? Kur'an i sunnet kako kaže uzvišenim Koranom, bori se makar bio sam. Svi će moji sebi sući u dženet, osim onih koji to Ona nema, ko će odbiti da vam pusne, će kaži sva, ko je to rud odbiti, kaže kom se pokori, prolaze, kom se ne pokori, ono će. A on govori je izgledati mi jasnim govom. Allah te barak i molim da nas opusti na taj sve. Molim te barak i da vas, braću, gorazim prije svega, i ostale Allah zaštiti od onih stvarcija pravu i traljavog puta. Molim Allah te bar kretala da vam podari i nama svima razboritost u osnovnim trenutcima. Molim Allah uzvišenog da nam podari snagu i jekin da izdržimo ono se nesetimo sa njim. Molim Allah te bar kretala da nam podari blagodati na ovom i na ovom svijetu. Molim Allah te bar kretala da podari muslimanima Bosne i bošnjacima da im podari uputu. Molim Allah te bar kretala da im podari uputu da vide kudi vode njoj poličari. Molim Allah te bare tu tala da sjedini srca muslimana, normalno na istini, na drugom reči. Molim Allah te bare tu tala da nama podari razuma i spravnosti razumijevanje njegove te bare tu tala vjere i vjeri ovom dorali. Molim Allah uzi da nam podari učenjake. Molim Allah te bare tu tala da nam podari bereketa u našem radu za islam, u našim imecima, ženama, našoj stoci, našim njimama. Molim Allah te bare tu tala da nam podari snagu المهم والله هذا ده نختصر انت تصليت مش جيت مع الحمد لله رب العالمين كتفاه قد حظيا به والله جل الراسم وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفاء النبي المصطفى بحر السماحة والصفاء يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفاء ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي سفر تجدعي وطن عمن تفارقه Ti putevi će biti zatrpani. Ostaje e samo put vjernika.